nonen zule guzieri, horra erantzun errepublika gaumen, azken eguneko dramen, emozioen eta erreakzioen ondoren, diskurtsua indartuz, betikoak stigmatizatuz eta deia zaltasunean direnak ono gehiago penalizatuz, autoritatearen jauzia bazter guzietan aldarrikatzen da, eskoletan, karriketan, hauzitegietan, ta hoa izuzenki etxeetan ere bai, aitzakiaren kultura finida. Itzen aletik ere bai, ahunt ofentsiboan ditugu, le tukaz, turepar, tu famatua. Bor momentuz, deus gauza handirik argipean, hau komplikatuen gazte guziak zaku berdinean etiketatzen dira, eten minoritate bat, bandak, rikzak, droga trafikoak soilik aipatzen dira, ahunt baztertuz tokian berean ere bai, martxan dena. Gu bezala, gehiengoek, naiz eta baldintzak zailagoak izan, haien bidea egiten dute, dutena egiten dute ere bai bakian bizitzeko, tagurasu guziak bezala aurrentzat, oberena nahi dute, baina hauek intsekuritatearen lehen lehoan direnak ere bai, noiz entzuten ditugu? Beharrik ordugula ono bere itzekin izan japan, antzerkian, liburuetan eta zineman, beste bide hau fatalismoen eta konfrontazio permanetetik kampo erakusteko. Abdelmalik artistaren lana bere betiko funtseskoekin izan laizitatea, kultura denendako eta imaginario aman komuna, ez da marzei bebe, baina bederatzi iru bebe izeneko serie berri batekin, beti esperantzaz beterik gaur egungo giroan on egiten duen asoitea, ez da deus gordetzen, bederatzi iru departamentua zentzen deni pobreena dugu, zerbitzu publikoak aguntituak eta pentsa premiazko eskola publikoaren egoera, segregazio bete-betean. Simplekik gazte hauen zadeia, nun pasada promesa errepublikara edo zein kategoria sozialatik etorri, edo zein luraletik etorri, determinismoen gainetik, erritar libre eta argitua bilakarazteko gazte guzieri berraukerak bermatzea. Ea hortan ono sinetxina edugu. Soilek hortan beharko lirateke, duda espirigabe baliabide publiko guzia konzentratu. Beste guzia, promestro de blabla. Mil esker jarreta zentzunik, eta pasa egunon.